Op die 21ste van die 7e maand, in die tweede regeringsjaar van koning Darius, het die woord van die Heere weer dier die profeet Haggai gekom, vrou toch versere Babel, sien van Seoltiel en gouverneur van Juda, en vir die hoge priester Jesa sien van Joosadak, en vir almal wat van die volk oorgeblij het, wie van julle het gesien hoe mooi die vorige tempel was. Hoe lyk die een vir julle? Lyk hy nie na niks in vergelijking met die vorige nie? Maar nou, Sere Babel, skep moed, sê die Heere, en jy Jesa sien van Joosadab, Weepriester, skep moed, en jylle allemaal, perwers van die land, skep moed, sê die Heere. Begin met die werk, want ek is by jylle, sê die Heere die Almachtige. My belofte wat ik met die uittoog uit Egypte aan jylle gemaakt het, sal ek nakom, my gees sal altijd by jylle bly. Moe nie bang wees nie, so sê die Heere die Almachtige, Nog één keer, binnenkort, zal ik hemel in orde, sedert in land laat bewe. Dan zal ik al die nasies laat wakker skrik en hulle sal met hulle skatte kom en so sal ek hierdie huis met rijkdom vul, sê die Heere die Almachtige. Aan mij behoort al die zilver, aan mij al die goud, sê die Heere die Almachtige. Die roem van die tempel zal in die toekomst groter wees als in die verlede, sê die Heere die Almachtige. Op hierdie plek zal ik vrede gee, sê die Heere die Almachtige. Op die 24ste van die negende maand, in die tweede regeringsjaar van Darius, het die woord van die Heere tot die profeet Haggai gekom, so sê die Heere die Almachtige, vraat toch bij die priestersleiding oor hierdie saak, as iemand vlijs wat aan die Heere gewaai is, in die zak van sy kleren dra, en hij raak met die zak aan brood of groente of wijn of olie of enige ander soort kos, zal die dingen dan gewaai wees. Die priesters antwoord toe, nee, toe sê Hagai, as iemand wat onrein is dat hij aan een lijk geraak het, aan hierdie dinge sy raak, sou hulle dan onrein word. Die priesters het geantwoord, ja, dit zal onrein word. Hagai sê toe, so is hierdie volk, hierdie nasie in my teenwoordigheid, sê die Heere, so is alles wat hulle doen, elke offer wat hulle na my tempel toe breng, is onrein. Let daarom op wat in die verlede en tot nou toe gebeur het, voordat jylle begin het om die tempel van die Heere te herbou, het jylle by een hoek koring gekom en net die helft van wat jylle geskat het, daaruit gedors. Jylle het na een paar skip toegegaan om 50 vate vol te skep, maar jylle het net 20 gekry. Ek het jylle hoes, die vrug van jylle handen werk, zwaar getref met brandkoring, jeningde en al, en nogthans het niemand om tot mij bekeer nie, sê die Heere. Maar nou, let op wat van vandaag af en verder zal gebeuren, van die 24ste dag van die 9e maand af, die dag waarop die fundamenten van die tempel van die Heere gelee is. Let op, is daar nog zout in die skier? Tot nu toe het jylle wingerde, jylle vye bome, jylle granaatbome en jylle olijfbome niet gedra nie, maar van nou af zal ik voorspoed gee. Op die 24ste van die 9e maand het die woord van die Heere nog een keer tot Haggai gekom, sê versere Babel die gouverneur van Juda, ek gaan die hemel in die aarde laat bewe. Ek gaan die troone van konings omgooi en die mag van die koninkryke van die nasies vernietig. Ek gaan strijdwaans met bemanning en al omgooi. Perde met hulle reiters sal omkom, die een sal die ander met die zwaard doodmaak. Daar die dag sal ek jou vat, sê die Heere die Almachtige, en jou, my dienaar Sere Babel, sien van Sealtiel, een seelring maak, want ik het jou uitgekies, sê die Heere die Almachtige.